Rubrik vun de Lettzebuer Bahai. Thema vun Haut ist Berodung um Mikro de Jean Marinau. Die Administrativorgane am Bahai-Glaven benutzen alle gut eine extra Method fir Entschädungen zu holen. Berodung. Wer Berodung genéiers fën den an de Bahaischriften. Berodung erlaubt sich nur der worecht, er kann so auf viele Gebieter benutzt gehen. Immer dann ist Berodung nützlich, wenn eine Gruppendecision nötig ist. Berodung gëtt nicht nur an den Institutionen benutzt, sondern auch an Firmen, an Schulen, die von Bahai geréiert gehen, an am Alltag von Bahai Familien, von et Teech Deciioen hören. Bei der Berodung geht es für an allem darum, e Konsensus, eine iwwer zwischen den gewählten gewählte zu erreichen. Berodung encouragiert den Ausdruck vu verschiedene Menungen, oni awer die Änerwelle mat aller Kraft a mat alle Mitteln zur Beabflussung. Berodung as e wichtig Fundament vun der Bahai Administration. Hai ganz kurz die feier Wichtigspunkten, den fir eng Berodung brauch. Echtens all die nedig Informationoen a Pointe zu zwnger bestimmten Thema wie Gesicht an ze Summe stalt. Dabei kann en natierlech Spezialisten wie Juristen, Doktoren oder Wissenschaftler zu zurot froen. Meinung von Maen aus verschiedenen Millioen vun der Communityit kann auch nedig sein. Zweitens, bei der Diskussion geht versicht riecht daraus, ehrlich und heiflich zu sein. oni die anderen zu attackieren oder ilt Ultimatumen zu setzen. Drittens, wenn es in Idi einmal präsentiert wird, da gehört zu dem Grupp. Es geht nicht darum, per Force sein Idi willen durchzusetzen oder Partei zu ergreifen. Froh ist die Hai. Wer ein Idi kann der Gesellschaft die besten Dinge leisten, und nicht, wem sein Idi aset. Also. A feiertens Unanimitéit ass erwünscht. Wann dat net méiglech ass gëtt ofgestimmt an de Beschloss vun der Majoritéit ugeholl. Wann der Gruppdecision trifft, versicht jiderreen, och déi, die net dofir gestimmt hunn, se voll a ganz akzeptéieren an se ze unterstützen. Bei so Konditionen kann et keng Minoritéit ginn, oder eng Position vun der Opposition. Bahai denken Eichter, dass am Fall vun enger schlechter Decision der Dividend ass, de Moment wo Decision ausgefauerert gëtt. Dofir muss awer de Gruppe den Deciioun geholl huet, an an fett den Ensemble vun der Communityit Decision voll a ganz ënnerstëtzen. Dëse wëllen zur Eenet bringt mat sech, dats wann eng Deciioun oder e Pro kinner volle hueet, de Fehler bei der Idiselver läit, an nett beim Mangtum vun der Unterstützung bei der Gemeng. Dëse Prinzip läit Narrenkeier an der Erkenntnis, dats Denet eng Kraft ass. Musik de Jong vu Bahaula Abdulbaha, so dass Bahai immer nes versiche sollten, en Akkord zu fannen, wann se beroden. Sich an engem Punkt 1 sinn, och wann sich Hanno herausstellt, dass Decision net richtig war, as besser wie eng Decision, de richtig ass, de aber am Desakkord getraf gouf, bei deren sich also net eins war. Thank you. Et as d'Kraft vun der Eenheet, déi d'Wurecht afhirbrngt, an déi et dann erméiglecht, de Fehler ze verbesseren an d'Deciioun zënneren. A präsentéiert goufich des Emissioun wie gewinnlech vun de Lëtzebuier Bahai, um Internet ënnert www.bahai.lu.